Bueno, egunon, eskerrik asko etorri zaten hori. Txirrinka ekimenaren aurkezpena egin behar dugu. Ahatzete gelditu karlanak eta hainbat talde sozial zein sindikalek 2008ko maiatzaren hogei, hogeta bat eta hogeta bian, txirrenka izeneko ekimena burutuko dute. Txandakako bizikleta martxa honetan parte hartuko duten gizarte eragile eta kultur taldeek Elkarri lekukoak pasatuz, lau zutabetan Euskal Herria zeharkatuko dute bergarako AHT-ren korapiloan batu eta elmugaratzeko. Lurra zaindu eredu soziala eraldatu, AHT eta proiektu txikitzaileak borrokatu, leloa izango da ekimen honen ardatza. Izan ere, azken urteotan, azpiegitura erraldoien plangintza eta eraikuntza amorratua izan da. Jendartearen behar oinarrizkoenen gainetik hormigoiaren politika inposatuz. AHT, gazfrakin, garoña, zentral termikoak, errauskailuak, goiten zioko lineak, urtegi eta ubideak, hainbat arrobi eta meategi erraldoi. Proiektu hori gauzatzeko baliabide naturalak zein ekonomikoak izan dira euskarri eta ingurua berriz ondakindegi. Azpiegitura hauek bultzatzeko erabilitako errekurtzoak jendearen zerbitzurako jarri behar dira. Lurraren aurkako guda hau gelditu eta hainbeste azpigitura txikitzaile behar dituen sistema hau irauli behar da. Egen egungo eredu soziala goitik behera eraldatuz. Ekimen honen zutabeek Ego Euskal Herriko herrialde bakoitzean lurra zein jendartea mehatxatzen dituzten egitasmo suntzitzaileak salatzeaz gain, hoien aurkako borrokak ezagutarazi eta aldarrikatuko ditu. Zutabe bakoitzak daraman lekukoak hasi batetik datorren ernamuina irudikatzen du bukaeran lauak elkartuko direlarik jatorrizko fruituan txertatuz. Honekin esan nahi da borroka guztiak bat direla, elkarren osagarri direla, eta lurra dela herrien etorkizuna. Txirrinkaren bukaera bergarako angiosa rauzoan izango da non AHT egitasmoarekin izugarrizko txikizioa eta inposaketa burutzen ari diren. Bertan kokatzen bai da EAeko hiru hiriburuak lotuko lituzken erokeria xautzaile horren muina. Zutabeak angiosarko lan eremuaren aurrean elkartuz, korapioaren zentzugabekeria eta alferriko kotasuna aldarrikatzen duen ekintza baten ondoren frontoian amaierako ekitaldia burutuko da. Bertan, zutabe bakoitzak lekukoan dakarren eta kulturgile ezberdin batek idatzirikoa irakurriko da. Herri Baskariaren ondoren, musika herrikoiak jai giroan bukatzeko aukera emango du. Zutabeak, eh, Ipar Euskal Herritzik eh, Gipuzkoako zutabea irtengo da ostiralian, maietzako gehian, eta beste zutabeak bai erabakoa, bizkaikoa eta nafarrokoa zapatuan maietzako geta bat irtengo dira. Eta guztiak, e, maiatzaren nogeta bian, elkartuko dira bergaran, handik eh, elkarrekin, handi igotzeko. Txirrinkaren ekimenaren baitan, iru puntu azpimarratu behar dira. Euskal Herriko proiektu txikitzaileen aurkako erresistentzien mapa. Bertan, iraganeko zein gaur egungo borrokak islatuko dira. Zutabe bakoitzak bere herrialdeko erresistentzien bilduma jasoko du. Bertan, ikusiko da, erresistentzia asko garaile suertatu direla, eta borrokak duen balioa asalaratuko da. Aurre Alde zaurreko ekitaldiak giroa berotzen hasteko. Itzaldiak, mainguruak, antzeslanak, kontzertuak, bertzozaioak, bideo emanaldiak. Apirilaren erdialdetik ekimen abitartean burutuko da, eta zutabe bakoitzak bere gain hartuko du. Atxikimentu kanpaina. Euskal Herriko eragile sozial, politiko, sindikal eta kultural guztiek ekimenarekin bat egiteko aukera izango dute. Ikusten denez, ekimen honek aukera ezin jobea eskaintzen du lurraren alde eta azpiegitura txikitzaileen aurka mugitzen ari direnen arteteko sarea indartzeko. Eta jendarte eredu berri baten alde ari direnak bat egiteko. Hori dela eta txirrinka ekimena antolatzen ari, den, ari diren taldeak Euskal Herriko jendearteari gombitea luzatzen die. Nor, nor bere taldearekin txanda bat osatzeko. Bizikleta hartzeko eta borrokaren lekukua eskuz esku pasatzeko. Denon artean proiektu txikitzaile guztiak gelditu behar ditugu. Lurra zaindu eredu soziala eraldatu. AHT eta Proyecto txikitzaileak borrokatu. Vale. Buenos días. Esta convocatoria es para la presentación de la Hrinca y aquí va la explicación. HT Gelito El Carlana, junto con diferentes grupos sociales y sindicales, desarrollará la Hrinca los días 20, 21 y 22 de mayo de 2016 los colectivos sociales y culturales que participarán en esta marcha ciclista por relevos atravesarán Euskal Herria en cuatro columnas y se unirán en el nudo del tren de alta velocidad de Vergara, donde finalizará la marcha. El lema central de esta iniciativa será contra el TAF y los proyectos destructores. Cuidemos la tierra transformando el modelo social. Los últimos años, la planificación y construcción de grandes infraestructuras ha sido feroz, imponiendo la política del hormigón por encima de las necesidades más básicas de la sociedad. El tren, fracking, Garoña, las centrales térmicas, incineradoras, líneas de alta tensión, pantanos, canales, canteras, minas, etc. Los recursos naturales y económicos han sido los que han soportado el desarrollo de estos proyectos, mientras que el entorno natural ha sido su vertedero. Los recursos utilizados para desarrollar estos proyectos se han de poner al servicio de las personas. Debemos parar esta guerra contra la Tierra y tenemos que darle la vuelta a este sistema que necesita de tantas infraestructuras destructoras cambiando de arriba abajo el sistema social. Cada una de las columnas de esta iniciativa, además de denunciar los proyectos que amenazan a la sociedad y al entorno en cada uno de los reales de Euskal Herria, dará a conocer y reivindicará las luchas contra estos proyectos. El testigo que portará cada una de las columnas representa el brote de una semilla y al finalizar se unirán las cuatro insertándolos en el fruto original. Con ello queremos decir que todas las luchas son una, que son complementarias y que la tierra es el futuro de los pueblos. El final de la chirrita será en Vergara, en el barrio de Anguiosa, donde a través del TAF se está perpetrando un enorme destrozo y una gran imposición, ya que allí se ubica el nudo de esa locura despilfarradora que unirá las tres capitales de la CAP. Las cuatro columnas se encontrarán frente a la zona de las obras de Anguiosa, donde tras una acción que representará el sinsentido y la inutilidad de ese nudo, se realizará un acto final en el frontón. Allí se leerá el texto que diferentes personas de la cultura escribirán para que cada columna porte en su testigo. Después de una comida popular, la música dará fin a la iniciativa en un ambiente festivo. Las fechas y los recorridos de las diferentes columnas son la columna de Rial y Guipúzcoa, que partirá el 20 de mayo, la de Araba, Vizcaya y Navarra que partirán de Gasteiz, Musquis y Iruña el día 21 y terminan todas el día 22. Dentro de la iniciativa de la Chirrinca queremos subrayar tres cuestiones. La primera es el mapa de las resistencias a los proyectos destructores de Euskal Herria. En él se representarán tanto las luchas de hoy como las pasadas. Cada columna recogerá la colección de resistencias de su territorio. Se podrá ver cómo muchas de estas resistencias han sido victoriosas y servirá para mostrar el valor de la lucha. La segunda es la prechirrinca, una serie de actividades previas para ir calentando el ambiente, con charlas, mesas redondas, teatros, conciertos, machosayos, proyecciones de vídeos, etcétera, y se desarrollarán por parte de cada, columna, entre mediados de abril y la Y la última, la campaña de adhesiones, ya que todos los grupos sociales, políticos, sindicales y culturales tendrán la opción de adherirse a la iniciativa. Como podéis ver, esta iniciativa ofrece una gran oportunidad para reforzar la red de colectivos y grupos que trabajan a favor de la tierra y en contra de las infraestructuras destructoras, y para que se unan aquellos que trabajan por un nuevo modelo de sociedad. Por ello, los colectivos que estamos organizando la Chirringa queremos invitar a toda la sociedad a que cada cual por su grupo o colectivo haga un relevo, que coja la bicicleta y que pasen el testigo de la lucha de mano en mano. Entre todas tenemos que parar los proyectos destructores. Lurra el Edu Social aldatu, Aldatu, HT proyecto proiektu por borrokatu, y podéis encontrar más, información en el blog que se ha habilitado para esta iniciativa, que es HT Chirringa de los Sport. juntas. Bai. Alderarik edo badago. Sí. Izena amaraiguna, bloga inbitatzen, e, eh, taldeka partertzen bat. Bai, blogean, e, eta gero kontaktuak eba daude, bide zuta laguntzan, ez? Hmm. Bai, bertan eukiko dago harremanak itxeko modua. Bai, gero, e, zera, es, eskualde bakoitzekoan, ole, independiente dan, be, Jungo dia zonalde bakoitzian e, kanpainak ba, e, eh, kilometru hori ebanatzeko eta bat aldien artian e, eh, betetzeko. Bale, ba, eskerrik askot. Bai.